Eh, just eh, rytmen som finns i hiphop, den takten som finns i hiphop fick mig att bli torsk på hiphop. Jag kommer ihåg när jag var liten så åkte vi på så här eh, träffar för adoptivbarn från Colombia och då spelade de. Det är lite sån, det är samma rytm i latinmusiken som finns i hiphop. Och ehm, jag kommer ihåg att jag fastnade för det redan då. Men då var det väl inte, det var, fanns ingen, ingenting kreativt från min sida då. Mer än att jag gillar rytmen liksom i det hela du lyssnar på Hypnosektionen eh, podcast. men sen åkte vi till USA när jag var lite mindre med morsan och farsan. Eh, och jag kommer ihåg att jag hörde, för de spelar ju annorlunda musik på radion än vad de gör då när man var liten. Så jag lyssnade mycket på radio när jag var liten i alla fall. Så jag kommer ihåg att jag hörde Wu-Tang, Loot Pack och jag hörde Eminem och jag blev helt såld på det. Sen dess har jag varit hiphop. Jag kom tillbaka från USA och ville att farsan skulle köpa ett par för stora brallor till mig. <laughs> jag gick omkring där i lågstadiet och rockade Fubo och grejer. Det var tungt. <laughs> jo, eh, jo, jag heter som sagt Antoine Mecca. Mitt riktiga namn är Anton. Jag är eh, 22 år gammal, kommer från Colombia, Medellin i Colombia. Eh, jag kom till Sverige när jag var ett litet barn. 6-7 månader någonting blev jag adopterad. Eh, bodde i Eskilstuna första två åren här i Sverige. Och sen har jag bott i, i Linköping sen dess. Fucking love it, bästa stan. Hiphopen lever i Linköping, nu gör den det. Om man kollar ett par år tillbaka så har den varit död. Eh, det har väl hänt saker men det har inte varit kvalitativa saker som har hänt direkt. Nu senaste ett till två åren så har det börjat hända saker. Folk har börjat ta egna initiativ. Det har varit lite hiphop-jams och lite konserter och man ser att hiphopen börjar dyka upp mer och mer överallt i hela stan. Det är jävligt grymt. Jag hörde skiten första gången som ett barn. Hooka Wu-Tang forever, spela skiten hela dagen. Vi reser till Amerika, min farsa tog mig dit. Lärde mig att det var lönt att lägga ner en massa slit. Jag fascinerades av alla människor och språk, alla saker jag såg. Jag bara hakade på och det var då jag kom på att jag ville se världen. Finns det något mer som kan mätta denna själen? En verklighet fylld av fet kreativitet vill inte bli ihågkommen som en idiot. Vill sprida friden, bara kärlek i mitt hjärta. Det sprider på hela proceduren som konserta. Ja, det går snabbt, man lägger blod, svett och tårar. Fattar inte folk att det går sakta när man ålar? Upp och spring, gör någonting, stå inte bara där. Passion cool, ge mig motivation. Jag lever nu, båda fötterna på jorden när annat har skevat tur. Vilken tur, kompis hur gör jag nu, vet inte hur. Jag ska fortsätta berätta. Sagan om Mecka är jag och blodet, tiden, pengar, jag har magen att mätta. Vi säger hej, den här går ut till dig och dig. Alla heads som supportar våran grej. Hej, hey. Den här går ut till dig alla heads som supportar våran grej ey, ey, ey. Den här går ut till dig och dig Alla heads som supportar våran grej ey, ey, ey. Den här går ut till dig och dig Alla heads som supportar våran grej ey. Lärt mig hur man slänger raps till beats, mördar någon track Andra snubbar dansar målad eller spinner på wax LK prime time sen tiden med bash Lägger slick skit över något beat, försöker lära Välsigna beats och blöder alla de som står mig nära RAP, typ det enda jag vet Snacka hårt skit och kärlek bror min mentalitet Har backat ut på lös folk, har pundat och rört folk Men aldrig riktigt känt hur hjärtat bankar i mitt bröst Det är skillnad nu som skillnad mellan sommaren och höst Natt och dag mannen flip mode på hela skiten Nu för tiden pumpar alla mecka i sin speaker Glider, hör dem spela konfås i bilen Tänker tack gud för min tid här i livet Ingenting är givet, bara ta det som det kommer Planet Mecca 2012 blir värsta bomben Svär, skiten kommer mätta din själ Har sagt det en gång innan Stjärnan lyser upp din atmosfär Ingen strul kompis, låt mig göra min grej Det är bara kärlek, den här går ut till dig och dig Vi säger hej, den här går ut till dig och dig Alla heads som supportar våran grej hey, hey, hey. Den här går ut till dig och dig Alla heads som supportar våran grej hey, hey, Den här går ut till dig och dig Alla heads som supportar våran grej hey, hey, Den här går ut till dig och dig Alla heads som supportar våran grej hey. Och, sen, och sen alltså, var, hela grejen som jag började rappa, då var det, jag började inte rappa aktivt förrän jag var kanske 14-15 där någon gång när jag gick på Bergaskolan här i Linköping så hade vi en, eh, en fritidsgård. Som de, eh, vi tjatade om att vi ville ha ett musikrum så vi kunde lyssna på musik. Men de eh, fixade även mickar och mixerbord och turntables och shit. Så vi brukar vara där inne och bara kicka lite freestyle battles och cyphers och grejer över instrumentaler. Och jag var typ den av oss som var sist eh, med att börja rappa där inne egentligen. Men så fort jag började och alla bara wow. Så här, du vet, oh, man hör något i din röst och så här och bla bla bla. Och sen när jag var 16 tror jag så hörde Matte av sig och bara Ja ah, vi har fått en spelning, vi har fått en spelning. Och jag bara ah, okej okay, fett, vart är den då? Ja ah, på Lorient säger han här i Linköping. Jag bara okej, okay, jag var 16 bast, fick inte ens gå på krogen. Men vi fick en spelning då på Lorient i alla fall. Det gick skitbra. Det lät ju asdåligt alltså. För att det gör ju alltid i början. <laughs> Men eh, vi, fuckade inte upp det liksom. Det var en bra spelning från första spelningen. Absolut. Jag, jag, jag fan lyssnade på när jag var liten som vanligt här i Sverige. Eh, det var väl Eminem när den där plattan kom. Det var väl runt 2000-2001 någon gång som han släppte den Marshall Matters LP. Den dunkade jag som fan. Hade Wu-Tangs 36 eh, Chamber också. Den spelade jag som fan. Um, men jag, jag lyssnar alltså 90-tal, man är lite mindre. Det var väl lite så här vanlig 90-talsmusik <laughs> du vet. Nu kommer jag inte ihåg vad låtarna heter bara för det här men som vanlig radioskit. Men det var ändå, jag hade alltid en, en, en förkärlek till hiphop liksom. Hey, yo. Uh. Hey yo, you can't live with them and you can't live without them. I mean This balance really keeps bugging me. We had a thing, but this shorty wasn't loving me. So goddamn, yo, she ran, but I'm still here. Have plans and some grams, yo, I'm still there. But fuck it, everything is for a reason, right? I mean, maybe that's my purpose, just to please the mic. I don't know, it's just thoughts, yo, I'm high. When I need some perspective, cool out, spark the live, then I hit the studio, get down with the pencil. Sentimental, I use that reefer as a mental, but um, hitting trees got my lady so sick of me me. I woke up and started seeing things vividly. My chemistry will forever live through melodies. And love is love, and human beings need serenity. So when I'm gone, word is born, you'll remember me. Hey! Sunshine, how are you leaving me? When shit gets cold and gray, I miss the greenery. I the greenery. Hey! Sunshine, where did you go? Oh, no! Without your time, it's moving slow. Double. Hey! Sunshine, how are you leaving me? When shit gets cold and gray, I'm Mr. Green, I'm Mr. Green. Hey. Sunshine, where did you go? Oh no! Without your time, it's moving slow. Get spinning, about to lose my mind with these women. It was fun in the beginning, but now it feels like I'm finished. Just want to burn the image, cause you and me's diminished used to have it all, but all I got now is my finish. So I stay in it from this day till infinity, 24 7. And all you did was took my energy from best friends to enemies. We couldn't find a remedy other than wait with the white flag and be serenities. When were we that stupid? Honestly, we did we lose it? We started building and we didn't care about no blueprint. This shit was bad acoustics. She had a thing for fluid. I had my thing for doobies, and that shit got me ruined. Under influence, picked up a couple younger students, cracked some brews, smoked and chilled no less than I pursued it. Next day she heard the rumors and called me up on the phone. But we were done months ago, and I just leave it alone. Hey, sunshine, now why you leaving me? When shit gets cold and gray, I miss the greenery. I miss the greenery. Hey, sunshine, where did you go? Oh no, without your time, it's moving slow. hey, sunshine, now why you leaving me? When shit gets cold and gray, I miss the greenery. I miss the greenery. Hey, sunshine, where did you go? Oh no. This shit I had you wondering, had you doubting out in the maze trying to make something to take back to the cave when you coming in. How can I make a trade out of rap? I'm trapped in the corner. Baby, just snap and blow up like a thunder king. Well, how am I supposed to act? We both trapped. The one we hold the closest holds us back. It's a funny thing. I'm used to living day to day, make a way without a stable pay. But I can imagine what money brings. Well, I don't know if I am made for shitting out a pile of digits some chick in a relationship. It makes you sick to your stomach, trying to see solutions. Plus, who could I trust? I'm attention quick. Och sen så när jag gick ut med att jag skulle släppa Planet Mecca så skrev King Size att jag snart skulle släppa mitt debutalbum. Och då var det redan ute så att jag skulle släppa ett debutalbum och då blev det lite av en grej av det hela. Så jag bara, ah, okej, okay, det är ändå en skillnad kvalitativt att släppa ett mixtape och ett debutalbum. Så vi fick typ, jag och Matte, det är Matte som har mixat hela skivan och hjälpt mig. Han har gjort 50% av skivan liksom. Eh, hur som helst, så det blev från att, eh, ett mixtape till ett debutalbum. Så vi fick tänka om lite där och bara, ja men nu ska vi göra det här lite mer seriöst istället. Och så hade fick... ni då redan färdiga tracks klara? Ja, det hade vi. vi... Ja, vi fick slopa kanske 5-6 tracks och bara, vi tar bort. Så var vi lite tillbaka på ruta ett. Men samtidigt så var det ändå bra för att jag är jävligt nöjd med skivan liksom skivan eh, som den blev som en slutprodukt sen den är väl en, eh, en, reflektion av vad som har hänt i mitt huvud under tiden som jag har gjort skivan. Där om namnet Planet Mecca liksom. Jag kallar mig Anton Mecca och Planet, planeten, huvudet, huvudet på Anton Mecca. Kanske något sånt. We used to hang out, hang around with our pants hanging down, head in the clouds from whatever we could find. Sipping 3.5s up in staircases at 50 below. We were outside blazing, dreamy days spent chasing sensations. Always out to struggle with any operation or a chase on trips to Copenhagen. I reminisce and the record keeps playing. I wonder where them days went, they long gone. Nowadays, man, we only kick it on the phone cause you moved away. And why the fuck should you stay when cats is like crabs in a bucket these days, but fuck it anyway. I get sentimental, grab a pencil, put it to an instrumental. All the shit we've been through, memories I keep on. One love to my people. See you when I see I you. Sit back and relax on a rainy day, playing old songs in my inner space, catching flashbacks. Movie clips in my head of the things you said my mind drift back to yesterday. Got your flashback, I reminisce. Myself is who I'm talking with. I'm more hooked on the old school than Anna Nicole Smith. Let us take it back a few decades. We run on classics, Mr. Music, absolute hits. Top of fiends, eyes glued to the screen. I didn't eat no sleep, had no thoughts of robotics. I was busy spinning Sonic to its beats. With a straight finger up, address the haters, mini Wolverine on Halloween happens in a few years' time all with my pride Has furies on my Sega Mega Drive This mine Said I'm trying to stay alive in this mind I only took a pause sometimes to piss With a terrorist rated right across the A4 Maintaining spiritual mentalities My daydreams became reality The game of life was not my final fantasy Now my words are all collected like a party The posse At least 20 kids used to say that they got me Never chicken out And eggs were thrown at the neighbor's house Boom, the crash I'm just a journalist Writing about my story in the past I sit back can relax on a rainy day. Playing old songs in my inner space, catching flashbacks. Flashbacks, flashbacks, flashbacks. Movie clips in my head of the things she said that made my mind drift back to yesterday. Catching flashbacks, flashbacks. Men eh, samtidigt så har jag alltid fått höra att eh, ja ah, men varför kör du inte på svenska i, i Sverige för? Och det når inte ut till den svenska publiken med engelsk rap på samma sätt för att den svenska publiken kan inte relatera till det. Och det är inga konstigheter med det. Så 2000 eh, 11 så började jag fucka med lite svenska grejer och släppa svenska grejer. Jag har provat, jag gjort lite svenska grejer innan men jag har inte släppt någonting. Så 2011 började jag släppa lite svenska grejer och jag fick skitbra respons på det. Jag har ju inte, du vet, kickat min engelska rap på ett amerikanskt sätt utan jag har alltid försökt relatera det till det livet man lever här i Sverige. Eh, för jag vill kunna göra det äkta på ett sätt och reflektera min vardag, inte hur jag vill att min vardag skulle se ut. Så man är ju alltid eh, sin egen största kritiker. Jag menar så många gånger man har skrivit någonting och alla andra och man har gjort någonting och alla andra bara oh shit vilken jävla låt och bara wow. Och man själv och bara nja fan den var nog inte så jävla bra. Du vet vad fan. Men det är ju bara för man själv har suttit och ältat den skiten i två månader innan man spelar in den. Och sen när den är färdig så bara ja men du skulle kunna ha gjort sådär. Men så är det ju med precis allting. Four full metal So you better know this. Taking it back, you know ten. these MCs can adapt to showbiz mass psychosis. Pals are wrote to match the lotus to match to focus and act and coke and rap. My whole brain, give me a nickel bag. You fags know the lyrics and nickel back. Give my nickel back, I'm off buying a wristlet pack. The one that told you about gorilla attack. But you missed the facts, bad Santa with two balls in his Christmas sack. Fucking sissy rap, you fags like Maybelline. Make up, save it, wake up, there's dangers in the stuff. MCs just spontaneously combust. The major league is us. Who the fuck are you? Your face is in the mud. Tipsy wobbling, I fell for fast food after whiskey bottles and pills. I got a handful of volumes of rap, dude. But still, the cash rules, we after you. Rap crews get captured like hash fumes jump, jump to all my drinking. Smoke. I said jump, jump. Now put your drinks up. Toast. Come on, jump, jump. Get high, get drunk. We came to bring that funk, so just jump. I said jump, jump to all my drinking. smokers. Jump, jump. Now put your drinks up. Toast. I said jump, jump. Get high, get drunk. We came to bring that funk, so just jump. Hey yo, I pick rules apart, so don't start. Got a rhyme technique that'll penetrate your heart with my slick structure. I'm the conductor. Let me do my or I might uppercut ya. Cool like Bruce Wayne, cruising in the deuce lane. Notorious, I'm Saddam fucking Hussein. But then I use it when, now I'm fucking Superman. See, I'm the bomb and I'm fucking Duke nuking them. I'm turning studios to war zones, Lebanon. Always out for that green like a leprechaun. And see, my brain's like a maze full of mist. I might serve you up or engage with my fist. This is mortal fucking combat. I'm Johnny Cage, bitch. You just kinda gay. I'm like a live grenade coming to you right away way, taking hits like Pirate Bay. One, two, bring that motherfucking hook back. Jump, jump, to all my drinkers. I said jump, jump, now put your drinks up. Toast Come on, jump, jump, get high, get drunk. We came to bring that funk, so just jump. I said jump, jump, to all my drinkers. Smokers, jump, jump, now put your drinks up. Toast I said jump, jump, get high, get drunk. We came to bring that funk, so just jump. Si le rap est un sport, appelle moi Jordan. Drip comme Zidane, cross comme Allen. Si comme speed comme Akinen. Le genre de gars qui aime frapper les coups de cross, ok, ils m'appellent tous Gretzky. Ils sucent des beats comme Monica Levinsky. Ils sont plus bêtes que l'idiot de moi, brillant comme Kobe, fume mes micros, mon hobby. Célèbres inconnus, je les trouve tous nuls comme Chantal Lobby. Ils prennent tous pour Tony Montana, Montana, vu la fin du film, la vérité d'ailleurs. Demande à Dana Scully, d'ailleurs de Costa comme George Warman. J'ai plus ce style qu'un ensemble d'Ada, d'Amani. Je manie le verbe comme Fabrice Lucchini. 강렬히 꽉 감싸니 비로 눈빛이 Jump, jump to all my drinkers. I said jump, jump. Now put your drinks up. Toast Come on, jump, jump. Get high, get drunk. We came to bring that funk, so just jump. I said jump, jump to all my drinkers, smokers. Jump, jump. Now put your drinks up. Toast I said jump, jump. Get high, get drunk. We came to bring End of the week Sverige. började med eh, 2011. träffade jag en man som heter eh, Sammy Jackets som flyttade hit för, från Paris för några år sedan. Han grundade End of the Week i eh, Frankrike och han tog med sig konceptet från USA när han var där och spelade in en dokumentärfilm. Eh, han blev introducerad för End of the Week där i New York. Tog det till Paris startade där. Och det är alltså en tävling då eh, vi har battles här i Sverige, det är skitfett. Eh, men eh, det finns inte något som fokuserar, har inte funnits något innan End of the Week som har fokuserat lika mycket på de tekniska aspekterna hos en rappare. Vi hade den svenska vinnaren här, Shazam, han vann i år. Fick åka till världsfinalen som var i New York det här året på Highline Ballroom. Uh, han kom tvåa, det var skitfett. Det, det kommer ju även komma en säsong två av, av End of the Week i Sverige nu. Där vi eh, förhoppningsvis kommer åka runt lite i Sverige också. Så att det blir lite bredare. Nu har vi haft de flesta tävlingarna i Linköping. Vi har haft två i Stockholm också. Uh, men det har blivit så att man får resa och man får betala sin egen resa. För vi kan inte lägga ut pengar till alla rappare. Så att eh, vi ska försöka komma ut lite mera Stockholm, Göteborg, Malmö. Lite storstäderna så där det finns mer talang att hämta. Um, så håll ögonen öppna för säsong två. Vi behöver en till person som ska åka till nästa världsfinal. Let's go! <laughs> Say rock, goon force, Eastland, the good times. Ey yo, det vår snart, mannen vintern lider mot sitt slut. Vi kan tagga ut och softa, chilla, puffa strut. Ingen snö, bara sol, lite hög, allt är cool. Chilla, bara softa, kom ta del av min metod. För snart får det vara nog, vart för mycket stress och sånt. Måste börja tänka om, ser ett ljus i min horisont. För nu för tiden leker livet, jag gör musik för min själ. Och har lite cash på fickan så jag lever ganska väl. Ey yo, det är en annan värld, följ med och fly från denna verkligheten. Rädda mänskligheten, jag lyfter 30 meter. Jag håller näsan på det torra bror, jag tar det is. Vill inte bli tagen av lagens fucking galna svin. Ey, jag det stilar som är svidade bror. Vi glider vidare, lirade, skojade. Pass på någon noja bre. Lugnt, varva ner, bara easy, ta det lugnt. Vänta på din tur king, du vet den passar strunt. Vi säger peace kings and queens, det är bara kärlek. Har varit en lång dag, mannen helt färdig. Vi kommer hem till guds och lite knarrig. Kärlek, 100% det är bara kärlek. Peace Kings and queens, det bara kärlek Har varit en lång dag, mannen helt färdig Vill komma hem till Guss och lite Claridge, ärligt 100% det bara kärlek eh, Framtiden för mig, den ser eh, lovande ut skulle jag vilja säga. Eh, jag bor i Barcelona nu för tiden. Jag flyttade till Barcelona för ungefär sex månader sedan. Jag är där och tar en liten, liten semester skulle man kunna säga. Jag är där och jobbar. Men eh, säljer lite skivor och, och, försöker fixa lite spelningar och ordna med det ena och andra. Men eh, när jag kommer hem igen så ska ju, då blir det full fart igen helt enkelt. Eh, jag kommer göra lite videos. Jag kommer eh, göra mycket spelningar. Jag ska fokusera på att spela mer live. Det är det som jag vill göra mest. Jag älskar att spela live. Eh, jag har ju alltid matte med mig när vi kör live och vi gör en fet show. Liksom, så vi ska försöka komma ut ännu mer än vad vi redan har gjort. Ska lite utomlands och spela också. Jag håller på att dra i lite trådar här så vi kan få komma iväg lite mera. Ehm, så det är väl där jag ska ta över världen tänkte jag. <laughs> uh. It's like goons stay day. Make Making should be sober more. The overlord of vocal cords. Fuck what you hoping for. Folks be sleeping like this rap ain't dope no more. Show no remorse. I'm like salt to an open sore. Scoping for dope to score. Probably be smoking yours when I'm out to eat. Yo, I'm hungry, need to feed. MCs need to retreat when the twin week would creep. So I hit that inspiration to better my concentration. I'm the earth. I'm space. I'm a star constellation. Through any alteration, I'm facing will remain blazing. Amazing phrases won't lead me to the promised land. But all this contraband and grams got me a plan. Mad shit cooking, throw that scam in the frying pan. I bring results, I'm a goddamn diagram. I buy a gram and get lifted like Spider Man. Jump in the cypher and i verbally my Tyson up. I'm like lightning and I might strike like Vikings. See, men can never mess around with them fake figures. So this joint goes straight to my crate tickets. Pay dues, but get nothing living like a slave, nigga. So peace to all my Bombay and Tangeray sippers. I got a lot of love, a lot of thugs and big buds. A lot of places, a lot of different faces. International, intergalactical, I aced it. Mad fucking lifted my friend, I'm on a spaceship. I am master arts like self-reflecting, deception. Fucking with your head like inception. The God proceeds with terminologies, I slaughter beats. Honestly, fuck your policy, I will demolish you. Part of me, but part of me just wanna slit your artery. God damn it, it's in that obvious to all of you. I am the God to the very last molecule. Det är Destination A.K. Roy DSW På din nästa podcast så ska du få se mig live, köra lite och prata lite mer om min musik och liknande. Så um, don't miss that shit boy! Följ oss på Facebook slash hiphopsektionen.